Astuntan abiatu dugu dinamika, baina helduren astetiko iti, e, egi eta eskualdean hitzetako ostatuetan e, ezagiko ditugu eskuragarri pegatina horiek, eta simpleki e, dei egiten dugu gaztei pegatina horiek hartzeko, ge, gero haien e, auzo eskualde edo egiko ostontzietan kolatzeko, eta zenbait egun pasatzen utziz gero emaitza begiratzeko e, noski, neguko gara hauetan, e, postontzien gainean egoten diren pegatinak, e, bigarren etxe bizitza edo etxe huts baten zeinale izan, izanen dira. E, ejan gabe doa dinamika unen bidez ez dugula azterketa sakon bat burutzeko asmoa edo emaitza batzuk plazaratzeko asmoa. Lehen ejan bezala, e, simpleki lagitasun egoera bat e, agerian utzi nahi dugu eta gaiari buruzko azterketa eta estatistika eskazea agirian